Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şimdi biliyorsunuz sure sık sık tekrar bir getiriyor. Bir manada أرض سماء رسولتين على ولئن شئنا لنذهبن بالذي ألقينا Eğer biz gerçekten yemin edip dilersen sana bildirdiğimiz kullarını Ben Benzeri bir ifadeyi Kur'an-ı Kerim gece için kullanır. için kullanır. için kullanır. Mesela de ki Allah üzerinize dediğiniz birleştirecek. Size ayrılıyor. Eğer Allah gündüzün üzerinde size dünyanın dediğiniz gibi yine de ki eğer suyunuz yerin dibine çekilecek size benden fışkırıp kalmaya mümkün. Burada da bütün bunlardan insan ki çok daha hayati, çok daha önemli bir hakikatten vahiy. Aslında biz insanları diğer canlılardan ayıran çok Fakat bizim en büyük farkımız Allah yani aramızdan Resullerin gönderilmiş olması ve bu Resullere ilahi Rabbin gönderilmiş olması. Cenab-ı Allah bizim dışımızdaki bütün mahlukatın hayatını fıtratlarına yerleştirmiş olduğu ve kainatla bağdaşan kanunlarla yürütecek şekilde var. Yani örümcekten tutun, gökte uçan kuşa, denizin dibindeki balıklara, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm canlılara Bütün varlıkların hayatiyetlerini devam ettirmeleri Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş olduğu fıtrat çevrelerindeki tabiat ile uyum arz etmesi, onunla bağdaşık şekilde devam etmesi suretiyle. Biz insanlarda da böyle bir hayat var. O halde biz bu yönümüzle hayvanlardan ayrı değiliz. Hayvanlar hayvanlara benziyor. Veya onlar bize benziyor diye. Fakat bizi o canlılardan, diğer bütün canlılardan ayıran en büyük, en önemli, en büyük farkımız aramızda ilahi vahye muhatap Resullerin gönderilmiş olması ve bu Resullere ilahi vahye Cenab-ı Allah arıya da vahyedilmiş. arıya dahi arının yaratılış gayelerinin en önemlisi olan daim iman etmesi çerçevesinde. Arıdan diğer arılara veya diğer varlıklara bir Resul gönderilmiş. Nem suresinde nasip olursa göreceğimiz üzere Ben suresinde karıncaların uğurlu ve tutarlı bir şekilde oluştuklarından bahsediyor. Fakat o kadar. Yaratılışları çerçevesinde bir vahiyleri var. Biz buna fıtri vahiy, fıtratın gereği olan vahiy. Bu bütün canlılarda ortak. Benzeri vahiy biz insanımızın, biz insanların ifade elindeyse hayvani yani canlı olan hayati tarafımızla alakalı bizde de var. Bu vahiy bizde de var. Fakat sadece insanlarda bu ve diğer canlılarda bulunmayan vahiy türü aramızda Allah'ın Resulü olarak seçtiği kimselere en büyük İşte en büyük nimet. Bizi diğer hayvanlardan farklı ve eğer vahiy olmasaydı vahye kulak vermeyen insanların halinden gördüğümüz gibi bütün insanların yani biz müminlerin de Allah'ın sırat-ı müstakilinden sıkarak Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle hayvanlardan da daha aşağı bundan dereceler düşecek. Yani insanoğlu bir canlı varlık olan eğer vahyin sesine kulak verecek olursa alabildiğine yücelir. Eğer hayvani yani canlı hayati özelliklerine rağmen bu vahye kulak vermeyecek olursa artık eski misafirine. Kur'an-ı Kerim bizim vahiy üzerinde ne kadar hassasiyetle durmamız veya ona bağlı olmamız gerektiğine ciddi bir işaret. Ey Muhammed diyor. Biz andolsun dilersek sana vahyettiğimizi alıp götürürüz. Kur'an'ı sen de unutursun, ümmetin de unutursun. O zaman ne yaparsın? Düşün. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا Sonra da sen bu hususta bize karşı herhangi bir vekil yani koruyup gözetleyici bir kimse bulamazsın. Yani bunu yapmamızı engelleyecek bir gücün veya bir kimse biz dilersek bunu yaparız ve bu hususta hiç kimse bizi engelleyemez. Sen de başkasın. O halde diyor, üzerimizdeki bu vahiy kıymetini Üç sure sonra Taha suresinde Cenab-ı Allah vahdet kulak vermiyor. alabilirim. Diyecek ki biz o gün diyor ki kafirleri gözleri kör olan Kafir de diyecek ki Rabbim ben dünyadayken gözüm görüyordu, görüyordu. Niye beni kör olarak açtın? Cenab-ı Allah da ona işte böyle vaktiyle sana ayetlerim gelmiş, sen onları unuttun. Hatırlattığımız halde o ayetleri sana, sen hatırlamadın, gereken öğüdü almadın. İşte biz de bugün seni böyle unutuyoruz. Çünkü kaide şudur. El ceza'u min cinsil amel. Ceza yapılan işin türünden olur. Ne iş yaparsanız ona uygun türden ceza verir. Ayetleri unuttu. Cenab-ı Allah da onu o halde unuttu. Çünkü ayet geldi dünyada nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda onun önünü aydınlattı, gözünü açtı. O ise bu aydınlığa karşı kalp gözünü kapattı. Görmedi. Kabul etti. Onun için Cenab-ı Allah da onu kıyamet gününde baş gözü dahil olmak üzere, bedendeki gözü dahil olmak üzere dalalet içerisinde bırakır. Onun için diyor ki dilersek biz size Kur'an'ı unutmayalım ile amel etmek nimetinden sizi mahrum Böyle bir nimeti kaybetmek istemezsiniz değil mi? Böyle adetti ayetlerine. O halde şu elinizdeki vahyi, vahiy nimetini kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için her fırsatta onun gereği neyse onun yerine getirir. rahmeten min Rabbik. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak biz bu kitabı senden geri almıyoruz. Sana onu unutturmuyoruz. Kitabın bizim üzerimizde rahmet olması onun istediği gibi inanmamız, onun emrettiği şekilde yaşamamız. Kitap o takdirde bizim için Yoksa kitabın misafir olarak hayatımızda veya evimizde veya iş yerimizde yer edip o mushafın kapaklarının dışına çıkmaması hiçbir zaman bizim bu kitap nimetinden istifade etmemiz için yeterli değil. İnne fatlahu kâne aleyke kebîrâ. Şüphesiz senin Allah'ın senin üzerindeki, onun senin üzerindeki lütfü keremi Peygamber üzerindeki nimet aynı zamanda ümmet üzerindeki. Dolayısıyla Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için nimet olması sadece bir rasul olması itibariyle müstahkak. Bunun dışında, Risalet dışında Kur'an Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için ne kadar büyük bir nimetse bizim için de öyle bir nimet. Ve bu nimetin ardı arkası kesilmez, kıyamete kadar devam edecek bir nimettir. Bundan istifade etmesini bilmek lazım. İnne fadne ukkâhe aleyke kebîr. Şüphesiz onun senin üzerindeki güçlü pek büyüktür. Kur'an güçlü gerçekten. Nefes almasak, yemek yemesek, su içmesek, azamını oluruz, hastalanırız, yaptırırız. Yani dünya hayatımızı bir şekilde kaybeder. Kur'an nimetinden, Kur'an'la amel etmek, Kur'an'la hidayet bulmak nimetinden mahrum kalan bir kimse, onun için Kur'an ve Risalet nimeti bizim için havadan, sudan da daha önemli. Hatta hiç Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu ifade eden ve Kur'an'a müfessirlerin tahaddi ayetleri dedikleri Kur'an'ın benzerinin meydana getirilmesi için meydan okunan ayetlerden bir ayet ile karşı karşıyayız. Diyor ki, Kul, ey Muhammed söyle, لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنْ Yemin olsun binlerle insanlar toplanıp bir araya gelseler ne maksatla ala eyyatü bimisli hadal Kur'an bu Kur'an'ın benzerini getirmek için bir araya gelip toplansalar la yatûne kesinlikle onun benzerini ortaya koyamazlar, getiremezler. Velev kâne ba'duhum bi ba'din zahîle. İsterse bu hususta birbirlerine yardımcı Kur'an-ı Kerim'in gerçekten mucize yönleri, icazı sayısız cihetlerden ortaya şey. Sadece lafızlarının mükemmelliği, mazmunun harikulade oluşu, edip dedikleri yani benzersiz, olağanüstü insanların Arapların en fasihleri, Arapçayı en fasihle ve belagatlı kullanan Mekke ve Kureyşlilerden güya hiç kimsenin onun benzeri bir sure dahi, bir suresinin dahi benzerini ortaya koyamamış olması, elbette ki verdiği haberler, geçmişe dair, geleceğe dair ve bu haberlerin gerçeğe uygun olması geleceğe dair verdiği haberlerin olduğu gibi ortaya çıkması ve dediği lafızları, manaları, anlatımları, sanatları ve bütün hususlar elbette bunlar Kur'an'ın icazının bir birer veçesi. Fakat her şeye rağmen Kur'an'ın icazı için pek çok cihet, pek çok yol, pek çok taraf var. Kur'an'ın icazının benzersiz oluşunun, benzerinin ortaya konulamamışının bir tarafı da Kur'an'ın beşeriyete takdim ettiği inanç ve hayat düzeni olması vesile eşit oluşundur. Beşeriyet bilinen en eski tarihten bu yana hep Allah'ın hidayeti dışında da bir çıkış yolu arayıp onun dışında inanç sistemleri oluşturmuşlardır, ortaya koymuşlardır. Hukuk sistemleri, siyaset sistemleri, ekonomik sistemler vesaire vesaire. Ahlak sistemleri her şeyi ortaya koymayı çalışmışlar. Ve bunun için beşeriyet ister istemez ilahi hidayeti reddedince kendisi hidayetin yolunu ortaya koymaya çalışıyor. Ve bugün bu hususta beşeriyet başarı sağlamış olacak olsun ki her geçen gün bu alanda beşeriyetin her bir çabası olumlu netice yerine olumsuzlukları daha da Efendim şu kadar şu neticeye varılmıştır vesaire değil neticeyi bilmem Ve el olarak diyor Bugün gün beşeri sistemler bizi nereye getirmiştir? İnsanlığı nereye getirmiştir? Eğer dünya servetini, dünya zenginlik kaynaklarını aşağı yukarı yüzde altmış gibi büyük bir bölümü, dünya nüfusunun neredeyse yüzde on, yüzde on ikisi civarı tarafından küçücük bir azınlık tarafından tüketiliyor. Dünya enerjisinin büyük bir bölümü yine insan nüfusunun, beşer nüfusunun çok küçük bir azınlığı tarafından tüketiliyorsa, eğer dünyada hala korkunç bir gelir adaletsizliği varsa, eğer dünyada hala insanlar büyük bir azınlık, küçük bir azınlık, büyük bir çoğunluğu sömürüyorsa, eğer küçük bir azınlık refah ve mutluluk içerisinde yaşarken, diğerleri mazlumiyet ve çaresizlik içerisinde yaşıyorsa, eğer insanlığın bir azınlığı, bilimin, teknolojinin bilmem neyin her türlüsünün imkanlarından istifade ediliyorsa, bunu haklı çıkarmak için sadece bunlar çalıştı, dolayısıyla onlar yararlanacak bir gerekçe düşünülmez. Çünkü bugünkü son asırda diyelim ki 18. asırdan itibaren veya sanayi devriminden itibaren hemen batıda görülen bunca hızlı gelişmeler istediği kadar geçmişe nispetle istediği kadar fazla. Hiçbir zaman unutmayın ki eskilerin deyimiyle bugün eğer insan fezaya seyahat ediyorsa elbette burada ateşin olan insanı da büyük Dolayısıyla bugünkü teknoloji son zamanlarında veya imkanlar birileri tarafından daha çok geliştirilmiş olsa bile netice itibariyle beşeriyet halde bu gerekçe gösterilerek bugünkü tekelcilik, bugünkü efendime söyleyeyim ezici emperyalizm, ezici kapitalizmin gerekçesi. Dolayısıyla insanlar şunu söylemek istiyorum, şunu söylemek istiyorum, insanları biz kendi haline bırakmadık. Daha doğrusu insanlar kendi haline kaldı. Allah'ın hidayetini, Resullerin getirdikleri yolları ellerinin tersine Fakat Nereye geldiler? İşte bu dünyayı gören herkes nereye geldiğini çok rahat bir şekilde toplayabilir. Peki bugün beşeriyetin mutluluğundan bahsedilebilir mi? Öyle bir şey var mı? Bir zalim otoritesini kullanabiliyor, bilmem nesini yapabiliyor ve pek çok insana, binlerce insanı bir anda aldığı bir kararla hapislere tutabiliyor. Yok efendime söyleyeyim, diktatörler dönemi geride kaldı dünyanın hala yarısından fazlası diktatörler tarafından ve diktatörlerin kontrolünde ve bu diktatörleri ellerinde tutanların kontrolünde. Bu diktatörleri yönlendirenlerin kontrolünde. Kim? Efendime söyleyeyim bugün insanlığın dünden daha mutlu olduğunu, bugün beşeriyetin dünden daha rahat olduğunu. Evet, insanlara dünyayı istediği gibi gösterebilecek güce sahip bir azınlık var bu azınlık en mutsuz insanlarıyla, zekalarıyla alay edercesine dünya bugün çok iyi vaziyettedir deyip o gariban insanları buna inandırabilmektedir. Fakat bu hakikatin böyle olduğu manasında. Hakikatin hatta ve hatta. Bizatihi Amerika'nın kendisinde ve Avrupa'nın kendisinde de birçok insanlar hala yine belki o kadar o derecede olmasa bile Orta Afrika'daki bir ne bileyim, e, her türlü insansızlık içerisinde olmasa bile onların o imkanlar içerisinde mahrumiyet yaşamaları, onların mahrumiyetsizlikte mahrumiyetsizlik yaşamalarında çok daha çok daha büyük bir ceza. Çünkü gözleri önüne görüyor bir taraftan bu kadar rahat, lüks, huzur, israf, bilmem ne vesaire varken yine çöpleri karıştırıp Evelin ölüm Türkler arasında bulunarak basit yiyeceklerle idame hayat ettirmeye çalışanlar hala. Az veya çok. O ayrı bir konu. Ama bu bir konu. Dolayısıyla bu bir insanlığın Kur'an'ın dışında, vahyin dışında nizam araması ve böyle bir alanda çıkış yolu bulamamış olması Kur'an-ı Kerim'in beşeriyete sunduğu, sunduğu nizamın mucize oluşunu anlatmak için Hiç kimse efendim İslam vaktiyle bunu gerçekleştirdi de şimdi olamaz diyemez. Öbürleri geçmişte de bir şey. Ama İslam'ın en azından tarihte bir ispatı var. Tarihte bir ispatı var. Fakat bugün beşeriyete dayatılan hiçbir rejimin tarihte beşeriyeti mesul ettiğine dair en ufak bir geçmiş dilimi bir tarihi bir zaman yok. Biz tarihe atıp olduğumuz zaman bırakalım Hazreti Ömer'i. Ömer bin Abdülaziz zamanında bile yazıyor zekat toplayıcısı. İşte şunu zekatı topladım, fakirlere dağıttım. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. Netice itibariyle köle al, azat et. O, bütün bulduğum köleleri azat ediyor. Yine zekat artıyor. Bu sefer diyor evlenmek isteyip de paranın maddi imkansızlıktan dolayı evlenilmedi. Ondan sonra tarihçinin Ömer'in Ömer bin Abdülaziz'in adaleti Öyle bir ekonomik form bu sadece. İnsanların mamuli alakalı mutlulukta şey. ayrıca şey. İşte bunu şey. bunu helal edilmiş. bu manada Rabbin üzerine koyduğu tarafını yani Kur'an okuması, İslam'ı okuması gibi gündem iç dünyası ve iç dünyasındaki mutluluk ve huzuru var. Bunun özellikle ifade edilmesi en anlaşılır ve de görülür bir şekilde ortaya konulması üzerinde bunun da bir Çünkü birbirlerine yardımcı olsalar dahi İslam bütün insan anlayacakları gibi Kur'an'ın düzeni bütün Ondan sonra 89. ayet kelime Estağfirullah ve lekad sarrafna fi hadel Kur'an şey. Yemin olsun insanların yine çoğu kafirlik etmekten, nankörlük etmekten, vahye karşı çıkmaktan başka bir yol seçmediler, kabul ettiler. Ve ayrıca Mekkeli müşriklere gidiyoruz dediler ki وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَكْبِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا Sana dediler ki biz sen bize yerin altından bir kaynak kışkırtmadığın sürece asla sana iman etmem. Hükümetinde sürdü. Ve daha önce Hazreti İbrahim bu oğlu İsmail üzerinde Dilerse onu yapar. Ama Muhammed أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. يهود da senin hurmalardan ve, ve üzümlerden bir cennetlik bir Sen böyle güzel çünkü Mekke'de biliyorsunuz hurma ağacı da yok. Üzüm, en yakın üzüm bağlarının olduğu yer 63 kilometre uzakta. Ondan sonra فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْكِيرًا Bir de o senin cennetin yani bahçen üzüm ve hurmalıklardan meydana gelmiş bahçeli ağaçları arasından da ırmakları akıttıkça akıtırsan ancak o zaman iman ederiz. اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَرًا Yahut da iddia ettiğin gibi semayı da üzerimize bir par üzerimize kısım kısım parça parça düşürüyoruz. اَوْ تَأْتِي بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا Yahut da Allah'ı ve melekleri bize karşı getir biz onları gözlerimizle görelim. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ Yahut da senin altından bir evin olur. اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ ya da göklere yükselirsin. Bununla birlikte وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا Ondan sonra biz senin göğe yükselmene üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece yapmayız, iman etmeyiz. Bahsettikleri kitap şu. Cenab-ı Allah'tan filan kişiye ben Muhammed'i size Resul olarak gönderdim diye bir kitap getir bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Ondan sonra Kul Subhane Rabbi Elhamdülillah Ey Muhammed de ki Allah ben Rabbimi her türlü yoksanlıkta ben ancak Resul bir beşerden, beşer bir Resul'den başka bir şey Beşer bir Resul'den sizin bu istediğiniz her türlü ancak Cenab-ı Bunları okumuş. Bunları benden nasıl Demek ki iman etmek istemeyince insanlar ve bu oradan böyle وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا Bununla birlikte diyor Cenab-ı Allah. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا İnsanları iman etmekten alıkoyan tek sebep اِجَاءَهُمُ الْهُدَى Hidayet kendilerine geldiğinde اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ Allah bir beşeri bir Resul olarak gönderdi. demelerinden başka hiçbir sebep onları iman etmekten alıkoydu. Halbuki Cenab-ı Allah daha önce En'am suresinde eğer biz onları melek olarak yaratmış olsak o zaman onları melek Burada da aynı hiç geçmez. Şey Niçin beşerden bahsediyoruz? Allah-u Teala hikmeti, Allah-u Teala hikmetini anlamanız lazım. Siz insansınız, evlatsınız. Dolayısıyla sizin de ilginizin de sizin ilginizde şey olması gerekiyor. Melek olsaydı onunla konuşmaya, oturup kalkmaya tahammülünüz olmaz deyip meleğin size örnek olma özelliği de olmaz. O sünneti inkar eden bazı Müslüman arkadaşımda bir diyelim, bırakın. Cenab-ı Allah'ın eğer bıraktığı sadece müşrikleri mahvet etmelerini Mekke'li müşriklerin dediği gibi bir melekle işi bitirebilir veya Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde söylediği gibi bir anın üzerine önceyi bizi dinlemeden alır, onun gereğini yapacak ama bir adet gereğinde Thank you.